cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan matar maciya kwaɗi akwai wata yarinya a wani gari wai shi ajimawa da ta bayyana son yin aure samari kuwa suka rinka fitowa neman aurenta maimakon ta rinka mutunta samarin nan sai ta rinka yi wa duk wanda ya je wurinta tsiwa kai har ma da zagi ana nan ana nan sai wata rana waɗansu fatalwoyi suka rikida suka zama kyawawan samari suka je wurin ta zance da ta yi arba da babban cikinsu sai kawai ta ce shi take so magana ta kan kama har aka ɗaura masa aure tun ma kafin ta tare ta fara aikawa mijin nata abinci takan aiki ƙanwarta ne da abincin kullum ƙanwarta ta sai ta je bayan gari inda masaukansu yake sai ta tarar da mijin yayar nan tata da sauran abokansa suna cin kwaɗi a gefen wani tafki to da yake yarinyar nan shu'uma ce bayan ta ba su abincin sai ta rikida ta zama tsuntsuwa ta kama waƙa tana cewa sannan ku mazan yara sannan ku mazan yara ci da kwa ci da garma su kuma su mayar mata da cewa ke tsuntsuwa daɗin waƙa ke tsuntsuwa daɗin waƙan ki in mun yanka ya da ƙanwa samu baki idanu ran dai sai ta ce da yarta yaya ki sani fa wanda aka ɗaura miki aure da shi ba mutum ba ne yayar na jin wannan magana sai ta faruwa ƙanwar ta da faɗa kamar za ta cinye ta da ƙanwar ta ji zafin faɗan sai ta ce har fa cewa suke yi idan sun kashe mu ni da ke za su ba da idanunmu da kunnuwanmu da amaryar maciya kwaɗi ta ga ƙanwar ta kafe akan maganar nan sai ta ce to idan zaki kai musu abincin rana gobe za mu tafi tare sai kanwar ta ce to haka aka yi suka tafi bayan an shirya abinci sai suka tafi kai musu wannan abinci tare amma fa sai yayar ta ɓuya ta yadda mijin da abokansa ba za su ganta ba bayan kanwar ta ba su abinci sai ta zama tsuntsuwa ta fara rera musu irin wannan waƙar da ta saba yi kamar kullum sai suka ce kai wannan tsuntsuwa kina da daɗin waƙa idan muka kashe ya da ƙanwa za mu baki idanunsu da kawunansu da kunnuwansu ki sha daɗi suna gama faɗin haka sai ta sauko daga kan bishiya ta koma mutum ta dobi yayarta ta ce to yaya yanzu dai kin ji da kunnuwanki ba tare da ɓata lokaci ba yayar ta ce maza mu gudu suka gudu suka koma gida washe gari sai saurayin ya je gidansu ganawa da amaryarsa makwabtan surukansa suka ce ayya ai ita da mahaifanta da danginta sun yi ƙaura ba mu san garin da suka koma ba wannan bayani ya bakanta masa rai sai ya fara kukan takaici hawayensa na jini daga nan ne aka gane ashe fatalwoyi hawayen jini suke zubarwa idan suna kuka ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar ta ta gaba tatsuniya ce akan al'ajabi. Akwai wani mutum wanda duk sanda sabon abu ya faru yakan ji ana cewa abin al'ajabi. Ana nan ana nan wata rana ya yanke shawarar cewa zai tafi neman al'ajabin nan domin ya san shi. Yana cikin tafiya har ya shiga cikin dokar daji sosai. Can ya hango wani mutum yana sa ran itace. Idan ya sara sai ya ɗaure. Ya tsaya yana kallo. mai saran icen nan ya gama ya ɗaure ya ɗauki itace zai ɗora a ka amma da ya kai daidai ƙirjinsa sai ya kasa ya ajiye ya je ya sake saro wani ya haɗa haka ya yi ta yi har ma ta kai ga baya iya ɗaga itacen ko ya iya kai gwiwarsa gogon naka ya ƙaro wani itacen da ya je ɗauka sai ya kasa raba itacen da ƙasa baki ɗaya ma shi kuma mai neman al'ajabi ya buɗe baki yana kallon abin mamaki ya ga mutumin ya koma ƙaro itace shi kuma sai ya matsa ya gaishe shi mai sarin itace ya amsa gaisuwa ya ce malam ko kai ne al'ajabi ba tare da nuna ɓacin rai ba mai sarin itacen nan ya amsa masa da cewa ba ni ne al'ajabi ba idan wurin al'ajabi za ka to kana da sauran tafiya daga nan suka yi bankwana mai neman al'ajabi ya yi gaba yana cikin tafiya ya tarar da wani sa a cikin ciyawa koriya shar ga kogi a kusa da san amma wannan sa ya rame kamar ba nama a jikinsa mai neman al'ajabi ya buɗe baki yana kallon san nan can dai ya tambayi san ko kai ne al'ajabi sa ya amsa da cewa a'a ba ni ba ne kaje yana gaba nan ma ya yarda da wannan shawara ya ci gaba da tafiya yana cikin tafiya ya hango wani sa ƙosashe har baya iya tsayuwa sai kwanciya don ƙoshi amma kuma yana wurin da babu ciyawa ko da bushashiya na ruwa ya gaida san kuma ya tambaye shi ko shi ne al'ajabi sai ya bashi sai ya ce ba shi ba ne amma ya ƙara gaba mutumin nan ya kama hanya ya yi tafiya har ya gaji ga rana ta take ga ƙishin ruwa ta kama shi ya hango inuwa ya je ya shiga cikinta da ya shiga cikin inuwar sai ya ji babu sanyi sai wani mugun zafi kamar yana gaban tukuba tsoro da mamaki suka sa ya fita daga cikin wannan inuwa yana rawar jiki da ya tsaya nesa sai ya juya ya tambayi bishiyar cewa bishiya ko ke ce al'ajabi ta ce ba ni ba ce al'ajabi ba tare da wata-wata ba ya yi gaba yana cikin tafiya sai ya ga wani murgujejen dutse wani mutum tsatsama yana tare da shi domin kada ya gangare ba tare da tantama ba gogan gogan naka ya tambayi wannan mutum ko kai ne al'ajabi wannan mutum ya ce ba ni ba ne ka ƙara gaba za ka ga al'ajabi yana cikin tafiya sai ya hango wani gajeren mutum na ɗaya da rawani yana yankan ciyawa yana ɗaurewa ciyawar har mata shallake kansa saboda yawanta mai neman la'ajabi ya tambayi wannan mutumi to wai wane ne zai ɗauki wannan ciyawar kafin ya gama rufe baki sai kawai ya ga tuni har gajeren mutumin nan ya ɗauki tsibin ciyawar ya kama hanya sai ko mai neman al'ajabi ya bi shi suka rankaya suna cikin tafiya ya tarar da wata rijiya wadda duk kewayenta ba komai sai ciyawa ko shar amma cikin rijiyar ƙarf take ba laima balle ruwa suka ci gaba da tafiya har suka isa wani gari mai ɗimbin jama'a suka kutsa kai a ciki da mutanen garin suka hango mai ciyawa suka tarye shi suka karbi shirgin ciyawar da ke kansa suka shigar da laftun ciyawar cikin gida mai neman al'ajabi dai yana ta mamaki can sai hankalinsa ya kai kan wata fada gagaran sarauta ba kowa a kai yana so ya yi tambaya to amma sai ya ga wannan gajeren mutumin ya zauna a kan kujerar jama'ar gari kuma suna ta yi wa gajeren nan gaisuwan ban girma da biyayya irin wanda aka saba yi wa sarki ashe shi ne sarkin garin shi ma ya ƙarasa ya yi gaisuwa sarki ya karɓi gaisuwa kuma ya tambaye shi abubuwan da ya gani kan hanya kafin su haɗu ya sanar da sarki duk abin da ya gani bayan ya gama sarki ya shiga yi masa bayani kaga wannan mai ɗaura itace shi ne bashi mai neman al'ajabi ya ce to haka ne sarki ya ci gaba da cewa mai yawan karɓan bashi ba zai gama biyan na kansa ba sai ka ga ya ƙara ɗaukar wani mai neman al'ajabi na jin haka ya yi murmushi ya kalli sarki amma fa bai ce uffan ba sarki ya ɗora a kan bayaninsa da cewa ramen sa da ka gani cikin ciyawa ga ruwa a kusa kuwa wannan tsumulmula kenan mai arziki ne da baya cin dukiyarsa makomarsa rama da lalacewa duk mutanen da ke gaban sarki suka yi shiru suna jin bayanin da sarki yake yi wa baƙonsa sarki ya ƙara da cewa shi kuwa wancan sa da ka gani a ƙoshe amma babu abinci a kusa da shi marowaci kenan shi kuma idan ya samu abu sai ya cinye duka ya hana kowa kuma baya tattali mutane suka ce uhm, ka ji gaskiya sai sarki ya ci gaba da cewa wannan inuwa da ka shiga ka ji zafi ita ce doka ita doka kuwa ba ta bari a huta a inuwarta duk wanda ya saba ta za ta gasa shi saboda ta fi ƙarfinsa sarki ya ɗan tsaya ya numfasa ita kuma wannan rijiya da kaga wajenta da ciyawa amma cikinta babu ruwa mayaudari kenan idan ya zo sai ya sakar maka fuskarsa amma a cikin zuciyarsa ba haka ba ne shi kuwa wannan ƙarami da kaga yana tayar da babban dutse abin al'ajabi kenan amma shi al'ajabi da kake nema ka gani to ni ne gane a gabanka ƙurungus kan kusu yara yara da fatan kuna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'ar da ta haɗa mana sautin shirin asabe a ganin silvanus ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi gata gata na